Yeah. Kanta ko to para sa iyo, classmate. Teka, nag-aaral ka ba? Oo. Oh, ulol, anong course mo? Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit doon ah. Gago, ay eh, di gabi ako pupunta ron. Teka, teka. May gagawin pa akong kante eh. Okay, game. Hambog ng SAG Pro Crew. <laughs> Unang araw pa lang minahanda kita. Bakit sa eskwelahan Uniforme ay cool, baka may maeksenahan Siyempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll Kaso yung iba mukha pang shake, rattle and roll Oh, pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala Haha <laughs> Ngayon na madiskartehan Wala akong pake kung magtaray o mag-inarte yan Basta gusto ko lang sabihin salitang nakakasado Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang, pangalan mo di ko pa alam Hoy mister, wag kang maingay Tumahimik ka ma'am Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal Pero pwede ba, tawag ko na lang sa'yo mahal Unang araw pa lang jake Andun kami sa may love Hindi ako nakikinig, titig ako kay may love Oo love na nga kita, L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-PE Pag topic ay PC, ito'y hindi easy Kaya ikay busy, pero ako'y sisi Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag recess Kung eskwelahan ng puso ko, ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito kanyang minamahal Daig ko pa ang first honor kapag nakita kita Ikaw solution sa problem sa matematika ang buhay ko kasi ikaw Plus ako equals for better Multiplied by tiwala at love equals forever At wala nang pwedeng mag-divide sa ating dalawa Kasi sa aklat ng sibika tayo'y nakahalaga Unang Bumibigay ako sa tropa pag sinabing kating tayo Kasi mission ko sa aking pagpasok maging tayo Yayayain lang nila ako sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan? Diba tama aking katwiran? Sa eskwelahan doon lang kita natatabihan Kapag ikaw ang seatmate ko ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang, baliw na ba ako? Hay nako lagot sa aking assignment quiz At exam pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence Kaya di na-absent You're the angel God sent Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school Laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan Kung ba't ako nagsisipag Unang araw pa lang masasabing ibang klase At salamat sapagkat ikay aking naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang sawa sa eskwelahan Ngunit ikaw ay estudyante doon kaya may kwenta yan Gumawa ako ng project tulang ipapabasa Di ito para kay ma'am sa'yo ko to papasa Sana Umasa ako sa'yo, sana mag-review ka rin na umaasa ko sa'yo At ang makaling kita, hindi ko yon pinag-aralan Dahil nadama ko yun ang pusa at agad-agaran Classmate, kung mahal sana maisip mo na Matamis mong oo ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay sa'kin sa bakasyon School year na kasama ka sa puso ko pa bakasyon Unang araw pa lang minahal classmate ko na Nagbigay ng kaligayahan Kaya ang nais ko, ikaw ay lagi na nandyan Sana kahit tayo ay magkalayo Classmate? Maalala mo ko Dahil? Unang araw pa lang minahal na kita Bakit aking nadama Di man kita lubusan Pagkilala e ano naman Basta mahal kita